Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salavat i salam donosimo na Allahova poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove, ashabe, sve one koji ga slijede do sudnjega dana, molit Allaha da svi budemo među njima, na toj stazi i tom putu. Ta staza je svjetla staza, ona vodi u džennet, a taj put je džennetski put. U prijevodu proučeni hajeta kaže Allah uzvišeni, o vjernici, Allaha se bojite istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao muslimani. I kaže Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. A zatim Hvala Allahu Đelešanuhu i na današnjem danu i na današnjem petku. Ovo je velika blagodat što dočekamo petak živi i zdravi. Ovo je heftični bajra muslimana. Sve što ću danas reći sa ovog mjesta govorim prvo o sebi. Svaki savjet dajem prvo o sebi i ne želim biti od onih koji jedno govore, a drugo rade. Stoga vas pozivam da i vi otvorite i srca i uši, jer ovakvi beričetni i veliki skupovi ne trebaju i ne smiju biti uzalud. Govorio je Šuaib, alaihi selam, Hatibu nebijin, kako ga je nazvao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, Hatib među poslanicima, وَمَا uridu ila وَمَا uridu ila enhakum ma enhakum an. Ja kaže ne želim وَمَا uridu en uhalifakum ila ma enhakum an. Kaže ja ne želim da vam zabranjujem ono što i sam radim i to je temelj iskrenosti za sve nas ako Bog da. Prošlog petka, odnosno prošlog mjeseca sa ovog mjesta započeo sam govoriti o jednom veličanstvenom hadisu Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem koji govori o sedam vrsta ljudi ili sedam kategorija ljudi koje će Allah skloniti ili uvesti u svoj hlad, hlad arša svog prijestolja na sudnjem danu kada drugog hlada ne bude bilo. Naravno, ovo ne znači i ne smije se pogrešno shvatiti da će samo tih sedam vrsta ili kategorija ljudi ući u dženet iz ovog umeta. Ne, to je samo jedna od skupina ovog umeta koji će ući u dženet. Klanjači su posebno, postači su posebno, oni koji daju zekat su posebno, hađije su posebno. U dženetu ima osmara dženetska vrata i na njih će ulaziti muslimani kaže se da će biti dvije trećine dženneta pripadnici umeta Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. U tom hadisu kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem da će ući u taj hlad prvo imam Adil, odnosno pravedan vladar. Zatim kaže šabun nešafi ibadetillah, mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid i čovjek čije srce vezano za džamije. Zatim kaže ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه kaže i čovjek čija je desnica udjelila tako i sakrila da ljevica ne zna šta je udjelio I kaže rađulani, tahaba fillahi čtem alihi wa tefarruka alihi. I dva čovjeka koji se vole u ime Allaha Đalešanuhu, na tom se sastaju i na tom se rastaju. U ređulun hu imretun zatu mensabin wa džemalin faqal in je hafu Allah. I čovjek koga je pozvala lijepa i ugledna žena na blud, a on rekao ja se bojim Allaha Đalešanuhu. I kaže, ređulun Zekar Allaha halijen, fa fado tajnah. I čovjek koji se sjetio Allaha u samoći, pa mu potekle suze. To je, kažem ti, sedam vrsta ili kategorija ljudi koji će ući Allahov hlad na sudnjem danu kad drugog hlada ne bude bilo. Prošli put sa ovog mjesta govorio sam o prve tri skupine, o pravednom vladaru i mladiću koji je odrastao u pokornosti Allahu Đalešanuhu i govorio sam o čovjeku čije srce vezano za džamiju. A danas, inšala, nastavljamo, pa ću govoriti o dvojici ljudi, rađulani tehaba fillahi čteme alihi o teferok alihi, dvojici ljudi koji se voli u ime Allaha Đalešanu. Na tom se sastaju i na tom se rastaju. Vidimo da je ovaj hadis govori o ljubavi koja nam je i kako, koja nam je mnogo potrebna. Kao što sam govorio i ranije da Allah Đelešanuhu kaže Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik, volezine mahu, a njegovi sedbenici, ešidau alel kufar, su žestoki prema nevjernicima, ruhe mau bejnehum, a međusobnom su milostivi. Krasi ih međusobna ljubav u ime Allaha Đelešanuhu, jer je naša ljubav i naše približavanje u ime Allaha Đelešanuhu. Ne radi nečeg drugog ili radi nečeg trećeg, ne radi političke partije. Nažalost, danas se mnogo ljudi vole radi pripadnosti političkoj partiji. Kaže se u sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kada izražavaš nekome ljubav ime Allaha da ga voli, što je lijepo od suneta, reci mu, uhibuke fillah, volim te u ime Allaha džalešanuhu. Znači, to je, to je ta ljubav. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, na sudnjem danu, Allah će Đelešanuhu staviti jednu vrstu ljudi na mimber od nura. Na taj mimber se neće popeti ni poslanici ni šehidi, a će se popeti ti ljudi. Ko su ti ljudi? Kaže, oni nisu ni poslanici ni šehidi, ali će im na tom mjestu pozavidjeti i poslanici i šehidi zbog njihovog položaja. Kaže, to su ljudi koji su se volili iskreno ime Allaha Đelešanuhu. Iskreno ime Allaha Đelešanuhu znači nisu ih vezale rodinske veze, niti ih je vezao materijalni interes, niti ih je vezalo nešto treće ili četvrto. Iskreno u ime Allaha Đelešanuhu. E ovo bi trebalo da očisti naša srca i da kod nas proizvede lijepo mišljenje u muslimanu. Ne smije i ne može musliman i ne bi trebao, najmanje rečeno ili najblaže rečeno, ne bi trebao dozvoliti svome srcu mržnju ili loše mišljenje o drugom muslimanu. Jer ako se to desi, onda znači neke stvari ne valjaju u čovjekovoj duši ili njegovom srcu. Treba da radi na čišćenju. A to će se postići tako što kada čovjek čuje o, nešte, o nečemu, o nekom čovjeku nešto je čuo, ne treba odmah se upustiti u širenje tih priča. Čuo je nešto negativno. Šta se prvo radi? Provjeravaju se vijesti. Kaže Allah Đalešanuhu, ja i uhledin amenu. Ja i uhledin amenu, o vjernici, i da džae kum fasikum bi nebe im fetebejenu. Kada vam neki čovjek dođe s kakvom vješću, provjerite je en tusibu kaumen bi jehaletin thumme tusbihu ala ma faltum nadimin da ne biste nekome zlo učinili ne znajući a zatim da se zbog toga kajete provjerio si ispalo je tačno što si čuo tom čovjeku nađi mu opravdanje jer kaže da su ashabi i najbolje generacije ovog umeta tražile po 70 opravdanja jedan drugom to je bio njihov ahlak oni su se savjetovali naređivali dobrodačali od zla tražili opravdanje jedni drugom, naći ćeš opravdanje. A ako ga ne nađeš, treća stepenica, po savjetu čovjeka. Kaže Rasulullah sallam, edinu nasiha, Ova vjera je savjetovanje. Ako ne bude ovoga braćo, neminovno ćemo upasti u dva velika belaja, dva velika grijeha, dva velika zuluma, a to su gibet i nemimet, gibet, ogovaranje, trač, koji je veliki grije i vodi Allahovoj srđbi i ubija dobra djela čovjekova, ili nemimet, a to znači prenošenje riječi sa nijetom ciljem zavade ljudi, iz čega proističe proljevanje krvi. Vi znate prije godinu ili dvije da su braća muslimani na ovim prostorima, isti narod, isti jezik, ista vjera, isti gospodar, isti poslanik, proljevali krv jedni drugima, pucali jedni na druge, jer nisu provjeravali vijesti i nisu pravdali jedni druge i nisu savjetovali jedni druge. Umjesto ljubavlju svoje su duše napunili mržnjom jedni prema drugima. A kaže se, po pitanju ovog nemimeta, da je Rasulullah sallallahu prolazio jahajući znači na svojoj jahalici pored dva kabura ljudi koji su umrli u predislamskom periodu pa se ta jahalica kaže uzbudila digla se na dvije noge gotovo da ga je izbacila sa sebe pa kaže poslanik sa sallallahu ko ovdje leži kaže ljudi koji su umrli u predislamskom periodu pa je rekao sad se njih dvojica kažnjavaju a ne kažnjavaju se zbog stvari koje su vašim očima velike. Jedan se nije čuvao od mokrače nije obraćao pažnju na mokraču nije se pravo poslije mokrače A drugi kaže, jemši bi nemime. Išao je sa nemimetom, širio loše vijesti među ljudima, i to je kasnije proizvelo zavadu među ljudima. A što se tiče gibeta, kaže Hasan el Basri je čuo da ga je neki čovjek ogibetio. Pa mu je kupio jednu lijepu hediju, došao, rekao ovo ti je hedija. Pa kaže, zašto čovječe? Kaže, čuo sam da si me ogibetio, tao si mi svoja dobra djela, pa evo da ti se zahvali. A kaže, Abdullah ibn Mubarek, kad bih nekoga gibetio, tračao, ogovarao, kaže, moji roditelji su najpreći da to radim. Zašto? Kaže, zato što su oni najprećim da im dadnem svoja dobra djela. Niko to više ne zasluži od njih, jer gibetom u stvari daje šta skupocjenost sticana dobra djela. Također, braćo, od ovog odnosa ljubavi međusobne bratske jeste dova. Nemojte zaboraviti na dovu, jedni druge da, jedni, da, da molite Allaha jedni za druge ili da molimo Allaha jedni za druge ne bi nam trebao proći dan a da ne kažemo rabik fil lil muminine lil muminat gospodaro oprosti muminima i muminkama da ne kažemo rabik fil lil muslimine volil muslimat gospodaro oprosti muslimanima i muslimankama to je pogotovo zbog ovog zuluma koji se sada dešava u Palestini, zbog ovog zuluma koji se dešava u Libanu, gdje se ubijaju muslimani, gdje se proljeva muslimanska krv, gdje im se maltretiraju i terorišu djeca, a muslimanska krv je nažalost danas postala najjeftinija roba. Najjeftinija roba, proljeva je kako ko hoće. A zar nije rekao Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, doći će vrijeme kada će se nevjernici okupiti oko vas, ko što se gladni ljudi okupe oko sofre, pa će uzimati s vaših najboljih dijelova, uzimat će što im se svidi, a vi im se nećete moći suprostaviti. Pa shabi to nisu mogli razumjeti i kažu, ja Rasulallah, hoće li nas tad biti malo? Ne, kaže, bit će vas puno. Danas je milijardu i 500 miliona muslimana na zemlji, ali šta nam to vrijedi? Kaže, ali ćete biti poput, kaže, mulja koji nosi riječna bujica. Zašto? Kaže, Allah će tada u vaša srca staviti vehn a u srca vaših neprijatelja će staviti hrabrost, isčupat će to iz vaših srca. Šta je to vehnu, pitaše? Kaže, to je ljubav prema ovom svijetu, a mržnja prema ahiretu i mržnja prema smrti. I to je danas zaista pogodilo muslimane. Druga ili peta u ovom nizu odlika koja se spominje, a druga danas koju ću spomenuti, jeste ko što kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, u ređulun im imretu, zetu mansabin wa džemalin, fakal in je hafullah. Ovo je opet malo više za mladiće, a isto tako i za starije. Kaže, i čovjek koga je pozvala lijepa i ugledna žena, ponudila mu se da sa njom učini blud, a on rekao, in je hafullah. Ja se Allaha bojim. E ovaj čovjek nalikuje na Jusuf alaihi salam, na Allahovog poslanika, koje kada je zomnula isto tako mlada, lijepa, ugledna žena, on je rekao, naza Allah, sačuvaj me Bože da učinim to na što me ti pozivaš. E ovo je prava bogobojaznost. Ako liči na poslanika, ili ko svijedi poslanike, ili ko ih voli, bit će sa njima u džennetu. Ljudi će na ahiretu biti sa onima koje su volili na dunjaluku. A šta je to bogobojaznost? Kaže se njego, njena, njeno srce, jeste činjenje i izvršavanje onoga što Allah naređuje, a ostavljanje onoga što zabranjuje. Zato se i kaže na mnogo mjesta u Kur'anu, poziva Allah i počinjemo hudbe s tim ajetima. Ja ejuhelladine amenu. Ja ejuhelladine amenu, o vjernici. Tada kaže, načulite uši, poslije toga vam se nešto naređuje, zabranjuje. Pa Allah mnogo puta kaže, itakullah, Bojte se Allaha, izvršavajte ono što vam Allah naređuje, a ostavljajte ono što vam zabranjuje. To Allahu ne treba, ali treba vama, za vaš tretan život, za vaš rahatluk na dunjaluku. I ako Bog da, na ahiretu, to je, kažem, srce bogobojaznosti. A duša bogobojaznosti jeste izvršavanje sunjeta i nafila koje nisu striktno naređene i ostavljanje onih dijela koja nisu striktno zabranjena, koja se zovu mekruhi. A kaže mozak bogobojaznosti jeste ostavljanje onoga što ti je sumnjivo da ne bi upao u ono što je zabranjeno. E to je prava bogobojaznost. Ko se njome okiti, onda mu Allah postaje sve radi Allaha živi i radi Allaha umire i radi Allaha osjeće i radi Allaha liježe u postelju. A Resulullah sallallahu alaihi sallam je svaki dan govorio Allahume bike azbahna, gospodaru radi tebe osjećemo, wa bike emsejna i radi tebe omrćemo, wa bike nahja, radi tebe živimo, wa bike nemut, radi tebe umiremo, wa ilajke mesir i tebi ćemo se, tebi ćemo se vratiti. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jednu noć dok sam spavao, dođuše mi dva meleka i kažu kreni za nama, pošao sam. Zatim mi kažu popni se na ovo brdo, rekoh ne mogu se popeti, Kaže mi ćemo ti pomoći, a zatim su me popijeli na to brdo. Pa smo dalje išli i čuo sam strahovite krike i čuo sam strahovite jauke. Upita ko su ovi, kaže to su jauci stanovnika džehennema. A zatim dođo smo do ljudi od kojih nikad nisam vidio deblje i od kojih nikad nisam vidio ružnije i od kojih nikada nisam čuo gori smrad od smrada koji je dolazio od njih. Pa opitah ko su ovi, kaže to su bludnici i bludnice. U drugom predanju se kaže da će ljudi izaći na mahšer, okupiti se pred Allahom. Šest milijardi ljudi koliko danas ima prije i poslije nas ne znamo izaće pred Allaha, pa će očekivati početak obračuna, stajaće i čekati. Dopiraće, kaže se u tom predanju, ružan miris do njih koji će ezijetiti i muslimane i nemuslimane. Kad im postane nepodnošljivo, reći će zašto više ne počinje obračun, a upitaće se šta je, kažu ne znamo, samo znamo da nam je postalo nepodnošljivo do ovog mirisa, šta je to? Kaže, to je miris koji izlazi iz spolnih organa bludnika i bludnica, koji se nisu pokajali. Jeste li čuli za čovjeka koji se zvao Ebul Miski? Ebul Miski je bio čovjek, mladić, lijep, u kojeg se jedna žena zaljubila, pa kad je prolazio pored njene kuće, ona ga zovnu, kaže, napali su me lopovi, dođi, pomozi mi. On uđe u kuću da joj pomogne, ona zatvori vrata, kaže, ovo je bila zamka, namamila sam te i neću te pustiti, sve dok nučniš blud sa mnom. A on joj reče, dobro, Kaže, neću te pustiti sve dok učiniš glud sa mnom i vrištaću reću da si me napao ako to učiniš. On kaže, dobro, sačekaj samo malo se sredim i ode u kupatilo. Tamo se namazao izmetom. Sav se namazao, zatim je izašao pred nju. Evo, kaže, bujrum došao sam. Ona kad ga je vidjela, rekla, bježi od mene, bježi. On je zatim izašao i kaže se da je poslije toga Allah mu dao miris koji uvijek ostao za njim. Ljudi su ga po tom mirisu prepoznavali i zato su ga nazvali Ebul Miski, odnosno kaže čovjek koji nosi miris sa sobom. Još imamo dvije osobine, svaka od ovih osobina je lekcija za sebe. Ja ću spomenuti a, sljedeću, govori o čovjeku, kaže Rajlun te sadaka bi sadakatin fe ahfaha, hatta la ta'leme šimaluhu ma tunfiku je minuhu. Kaže i čovjek koji je udijelio sadaku, pa je sakrio, tako da njegova ljevica ne zna šta je udjelila desnica. Iz ovog hadisa imamo mnogo pouka. Najmanja jeste da se udjeljuje, daje i uzima desnom rukom. To je sunet. Veća od ovoga jeste da čovjek kada daje, razmišlja šta daje, gdje daje i tako dalje. Najbolja sadaka jeste, ko što kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, onima koji su ti uh, koji su ti podložni, one koji trebaš hraniti, Tvoja žena, tvoja djeca, majka i otac, to je najbolja sadaka. Zatim iza toga ide sadaka tvojoj rodbini. Kad udjeliš rodbini, to je sadaka i održavanje rodbinskih veza, dvostruka nagrada. A zatim sadaka svima ostalima. Treće iz ovoga što se razumijeva jeste da ova dobrovoljna sadaka, ona se prikriva. Ono, o njoj se ne priča. Bolje da te ljudi ne vide kad to udjeljuješ. A ona naređena sadaka, odnosno zekat, to se daje transparentno i otvoreno da se zna za to. Četvrta povuka jeste da se sve to radi iskreno u ime Allaha, radi Allaha zato se kaže sakrio je tu sadaku koju je dao e, koliko je dijela velikih koja su propala jer nije bilo nijeta koliko je malih dijela koja će biti ogromna jer ih je pratio iskren nijet Lenun tanalu birru hatta tunfiku mimma tuhibun. Kaže nećete biti nagrađeni sve dok udijelite ono što vam je najdraže. Kad najdraže udijeliš, tada će biti prava nagrada kod Allaha dželešanu. I na kraju ću spomenuti još ovu zadnju osobinu, skratio sam malo hutbu uh, i vruće je, ova zadnja osobina koja kaže u ređulu, veker Allahe hvalijem fe faldota ina. I čovjek koji se sjetio Allaha u samoći, pa mu suza potekva. I e, ovo je vrijednost plaća u ime Allaha Đelešanu. Vrijednost suza koje se puste radi Allaha Đelešanu. Pa kad plaćeš, plaći radi Allaha Đelešanu. A ako ne možeš, natiraj se. Jer kaže svaka suza radi Allaha bit će štit od džehnemske vatre. I tebi, i tvom oku koje pušta tu suzu. Na kraju uvijek se sjetim jedne prelijepe predaje, prelijepog predanja Kaže se Bilal radi radijallahu anhu, muezin Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Kad je preselio Rasulullah sallallahu alaihi sellem na ahiret, prestao je da uči jezan. Nije više želio i nije više mogao učiti jezan. Uzaludi džaba su ga sahabi molili, hajde prouči nam ezan, podsjeti nas na one dane kad je poslanik sallallahu alaihi sellem bio sa njima. Kaže, on nije želio da uči. Tolika je bila ljubav i njegova i drugih ashaba prema Rasulullahu sallallahu alaihi sallam. Tek kad su muslimani 10 eh, desetine godina nakon toga osvojili Jerusalem, osvojili Kuds, zamoliše ga, hajde Bilale, pruči nam Ezan, podsjeti nas u ovom trenutku, na Rasulullah, sada selim na one trenutke, pa on poče učiti Ezan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ašhedun da ilah ilallah, ašhedun da ilah ilallah, ašhedu anne Muhammada Rasulullah, tu je zastao i zadavio se, zagušio se, počeo plakati i kaže, svi su ashabi oko njega plakali, koji su ga slušali, kad je učio taj ezan, jer su se sjećali svojih dana i svojih trenutaka sa Rasulullahom s.a.v. A to su trenuci slave i ponosa, pa molimo Allaha Đalešanu da nas okuti sa takvim trenucima. Molimo ga da nas učini svjetionicima Islama u mrkloj noći kufra, zablude, laži, džahilijeta i dunjalučkih požuda. Amin, ja robbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulina Muhammedin, wa alihi, wa sahbi, ajmein. Evo već 19. mjesec smo navikli da u ovom drugom kraćem dijelu hutbe spomenemo novi broj glasa Islama koji je izašao i knjigu uz glas Islama u akciji uz glas Islama jeftinu do knjige. To je knjiga Bogobojaznost koja je vezana za ovu temu, ovu hutbu koju sam održao. Knjiga jednog velikog učenjaka Ahmeda Ferida. Poznata vam je njegova knjiga E, bistro more pobožnosti i subtilnosti i mislim da je do sada jedna od najboljih, ako ne i najbolja knjiga. Spomenut ću usput i još jednu njegovu knjigu malo većeg obima koja se zove Primjeri istinskog vjerovanja. Evo, počašćeni smo znači da je ovu knjigu imamo na ovoj teritoriji Sanđaka. Tu je knjiga doktora Fuada Sjedića Veliki grijesi. E, trebali bi muslimani da se upoznaju i sa velikim grijesima Jer kad čovjek upozna ono protiv čega se bori i od čega strahuje, neće tada ni upasti u njega.